Jakin behar da Kurdistan lau aldeetan edatzen dela, estaturik izan gabe. Turkian ogoi milion kurdu daude, Iranen bederatzi milion, Iraken zazpi milion eta Sirian bikakotx sortzi milion, diasporan ere badaude Alemanian milion bat eta eunta berrogoita amar mila Frantzia mailan. Siria iparaldean den kurduen eremuak Rojava izena du eta 2000 eta amekan Siriako gerla asidenetik beren konstituzioa ere osatu dute kurduek, eredugarria dena, parikotasuna oina Oui, le Rojava, en fait, il y a une constitution, elle est bien respectée, de parité de femmes et hommes, écologique, sociale. Actuellement, ça fonctionne très bien. Generat Rojavan ez dira kurduak bakarrik, etnia eta erligio ezberdinak kondutan hartu dituzte eta errespetatzen. Donc, il n'y a pas que de Kurdes, en fait. Il y a de, il y a de plusieurs de diversités. Il y a d'Arméniens, il y a de, de, chrétiens, il y a de diversité de religieux et ethniques, euh, groupes ethniques aussi. Mm. C'est pas seulement que les Kurdes, en fait. Menen euh, roiaba lanjerean da, kurduen konstituzioa ez du begionez ikusten Turkiak, urte astapenetik Erdoganek erasoak antolatu ditu, Siria iparaldeko roiabaren kontra. Les Turquie qui veut absolument de soutenir le djihadiste de son rêve de une sunistan, créer une sunistan de Porchorian. Musulmano gehienak sunitak dira, beste parte handi bat xiitek osatzen dute, hauek iranen dira, eta kurduak bien arteko estokana hartuak dira. Turkia asida generat Afrin kantonamendua erasotzen urtagiletik, zer gertatu den errandauko Osman Jaltzinek. Avant de, avant d'occupation turque, de djihadistes, je peux dire, 70% de population, c'était les Kurdes. Erdogan, il est déplacé, il est remplacé par les djihadistes. Là, maintenant, actuellement, les djihadistes qui, qui habitent Afrin. Afrinetik beraz kanporatu ditu kurduak erdoganek eta nahi du ekialderat buruz joan, Manbij eta Kobane iriak ere helburutzat hartuz, ororen buru genozidio bat dela erranditaike. Il veut pas une corridor pour les Kurdes, il veut pas une état kurde, il veut pas une autonomie kurde, il veut pas une fédération kurde, il veut pas entendre nom kurde. Siria iparralde hautziz Turkiarat goaz, Erdogan dela poderean jakina da, AKP da bere alderdia, oposizioan HDP da kurduen alderdi politikoa, azken aintzineko hauteskundeetan emaitza honak ardietsi zituen, ameka hautetsi ditu eta ameka diputatuak preso dira. Et l'HDP, aujourd'hui, pour l'Erdogan, c'est devenu une partie considérée comme soutien les terroristes. Et les, tous les 11 députés HDP actuellement, ils sont en prison. Beraz, hortarako hasten dira sustengu taldeak sortzen, hemen pistigri kurdistanekin elkartasuna elkartea aurkeztuko dute, Ipar Euskal Herrian, hiru eman alditan, baionan astelaen untan, maulen maiatzaren amekan, eta baigorin maiatzaren ogoita bostean, kurduetaz diren aintzin iritziak hautsi nahi dituzte, erakutsiz kurduak ez direla bakarrik borrokalariak. de Kurdes, ils ont une culture, qu'ils ont une richesse, euh, autre richesse aussi. Parce que le, mon, mon, but de cette session de montrer qu'on a autre chose. pas que la mmh. guerre, battre contre les bêches. Mmh. <laughs>